Thank you. Ես Թուրքիայից նազեմ, իսկ Ավստրիա գաբրիմ, Ավստրիա Զաստրուկ քաղաքը։ Ես անոթապան բժիշկ եմ եւ իմ մասնակցությունս հիմնականորեն անոթային հիվանդություններու ախտավորություն եւ բուժումն է։ Պարոնարա ում հրավերով եկաք Արցախ։ Ես հոս եկա հիմնականորեն իմ ծանոթությունս մեր շատ սիրելի բժիշկ Դավիթ Խաչատրյանի եւ Իգին Աթայանի հրավերով հոս եկա։ Այսինքն իբրև տուրիստ եկած եմ 3 կամ 4 անգամ, իսկ ասենք իբրև վիրահատություն բժշկականորեն վերջին անգամի դեկտեմբերին եկա, դեկտեմբեր Երբ 2016-ին ես ասա երկոտակամն է որ վիրադության արողքամ։ Երբ որպես տուրիստ եկաք Արցախ, արդյոք հետաքրքրվեցիք թե ձեր բնակավարում ինչ վիճակում է բժշկությունը մեզ։ Անգամ լուրջ այն ժամանակ այնքան ուրիշ բաներով, ասենք որ ուրախացած էի որ բժշկության մեջ չի խորի այն ժամանակ 2001-ին առաջնակամ եկա Արցախ, այն ժամանակ միայն իբրև տուրիստ բդդեցանք եւ այլն տեսաժան վայրերը, բատմական դերերը տեսանք այնքան։ Երկու ժամ առաջ եկա եւ մոտավորապես որքան դավից 20 հիվանդ պիտի ստուգենք, հետո դասեմ որ միգուցե գեսը վիրադենք։ Իմ գոմես ամբողջ արել, մնացածը չեմ գիտել։ Բարոյնա, անոթային հիվանդությունները որքանով է կարողացել բժշկության մեջ նվաճվել, սպանել այդ հիվանդությունը, այսպես ասած։ Անոթային հիվանդությունը սպանելը դասեմ որ անհնարին է։ Եվ մենք փիլիշներս ծևով մենք հետ մնացած ենք, եւ անոթը խցանվի, մեր ազը միայն ֆիզիկական օրենքով խցանված անոթը բանալն է, վերականգնելն է։ Իսկ լրիվ բուժումը գրեթե անհնարին է այլ հիվանդը ինքը պետք է ընե այլապես առողջային վաճառներուն հիմնական պատճառը ծխելն է կամ շաքարախն է կամ երիկամի վաճառներն են քանի որ ծխելը մարդուն իցեկն է հնարավոր է ծխելը սեկոտացնելով որոշ չափով առողջային վաճառ առաջ կառնել եւ կամ ասենք որ հարաճանալը գաբացնել ինչպեսի հիվանդներ ընդունեցիք արդյոք սպասվում են նրանց վիրահատություններ այլ հիվանդներ ու դեսակ տարբեր չեն ինչպես որ ավստրիո մեջ կամ աշխարհի այլ երկրներում մեջ կրեթե նույն հիվանդներն են եւ նույն ռիսկային ֆակտորներով զխողներ դիաբետ ով հիվանդներ եւ այլն ամենա հիվանդության ամենալուրջ ուսենք որ փուլը երբ որ շատ առաջանա հիվանդի ոդոգոսությունը, չէ՞ կանտամատվի ոդոգոսությունը, ադելուրջը։ Ու իվալ տեսակ որ արդեն բավական է սակայն հաճասած է ասիոսկերոզը եւ ոդկի բան գանգրենագար եւ Դավիդը գազդերի մի երկու մատ ոդի մատ գերացուցած էր։ Պարոն արա, ինչ բուժ սարքավորումներ կան այստեղ աշխատելու համար։ Հիմա այսեք բավարարում է սերը չափազանցված գնա, որովհետեւ անոնթային հիվանդություններով բուժումը մի քիչ թանկաճույք է որովհետև ստենդ կոտրած մետաղի սպանակները որ մենք երակներում ազակ երակի մեջ գզետեն բավական թանկ են թեպետ հիմա այդ այնքան թանկ չեն հիմա այդպես ասենք որ connect ու եվրոպայի մեջ 500 եվրո է ամեն մեկը բայց նորեն թանկ է բավական չէ եւ չեմ գիտեր ցե նախարարության բյուջեից գախել է որ իրենք այդպես բաներ քնեն կամ չքնեն չեմ ես 10-15 հիվանդի պիտի կարողանանք ասենք որ բուժել ինչու եք այդքան լավ խոսում հայերեն ի՞նչն է ձեզ օգնել որ เป զի չմոռանաք մեր հարազատ ոսկեղենիկը դու նայեք խոսին Դուք աշխատում եք Դավիթի հետ։ Լինում են աշխատանքային վեճեր, թե հիմնականում համապատասխանում են։ Անտոնի Իվանտուտյանը ամենտեղ մեկ են, Դավիթը բավական ինքը սեկտոր քիտելիկներով զինված է, մեր մոտ այն կեղած է, արդեն երբ որ մեկը լուրջ բժիշկ է, դարակազություն ընդհանրապես չլար։ Եթե հարկ լինի, պարոն Արանորից կգաք։ Այնու՞ չէ։ երկրորդ մեր համատեղ աշխատանքային հանդիպումն է։ Առաջինը կայացել 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Ձեր հարցերը, եթե իմի բերենք, կասեմ, որ հատուկ ընտրում ենք այնպիսի հիվանդներին, որոնք ունեն միայն զարգերակային պաթոլոգիա, որոնց պետք է ցուցաբերվի այս բարձր տեխնոլոգիական միջամտությունը, այսինքն բալոնային դիլատացիան, ստենտավորումը։ Մեր մոտ դա կատարում է կորոնա զարգերակների վրա բավականին բարեհաջող եւ երկար ժամանակ արդեն, սակայն այդ պերիֆերիկ, այսինքն սրտի զարգերակներից դուրս մյուս անոթների վրա դեռևս նոր նոր-նոր քայլեր ենք ձեռնարկում արայի գլխավորությամբ։ Այս հիվանդները նախորոք հավաքագրվել են ելնելով իրենց պաթոլոգիայից։ Դուք նշեցիք կանանց մենք գերակային պաթոլոգիաներով զբաղվում ենք շատ վաղուց Ղարաբաղում, արան մեզ օգնում է այնպիսի հարցերում, որ մենք չենք կատարում։ Այսինքն սովորում ենք իր գլխավորությամբ, իր շեֆությամբ։ Հիվանդները հիմնականում 40 անց մարդիկ են, տարբեր ուղեկցող խնդիրներով, մասնավորապես շաքարային դիաբետով, Պրոբլեմը նրանց կայանում է նրանում, որ զարգերակներում քրոնիկական խցանում է տեղ ունենում, որը բերում է վերջույթի սնուցման խանգարմանը, ան արտահայտում է ցավերով, տրոֆիկ փոփոխություններով եւ ընդհանուր միջև վերջույթի կորուստի ռեալ վտանգով եւ այս միջամտությունների նպատակն է ու գերխնդիրն է վերականգնել զարգերակի անցանելիությունը, վերացնել այդ խցանումը, որ เป զի վերջույթը շարունակվի սնվել եւ կանխվի նրա կորուստը։ Սա ինչպես նշեց Արգելի Արամ, միայն միջամտություն է, որը այդ պահին փրկում է վերջույթը թերսնուցումից։ Սակայն սակայն հետագայում հիվանդը պարտավոր է չծխել, ակտիվ կենսակերպ վարել, հետևել իր խոլեստերինի մակարդակին, այսինքն այն բոլոր ընդհանուր դրույթները, որոնք բնորոշ են սրտային հիվանդներին, ժողովուրդը արդեն գիտեն դրանց մասին, նույնն էլ այս հիվանդներին։ Միջամտությունը միայն մի փուլ է, կատարում է բժշկի կողմից, սակայն հետագայում հիվանդը իր ճիշտ չփայլու հետևանքով հնարավոր է արդյունքը գոհացույց չլինի։ Մենք դա բոլորին բացատրում ենք, իսկ ինչ հրաբերա միջամտությունը, միջամտությունը իսկ իսկապես բավականին թանկ միջամտություններ են։ Շնորհակալ ենք, որ բերվում է Արայի կողմից այդ թանկարժեք նյութերը, ստենտերը, բալոնային ձիլատատները եւ այլ։ Հուսով ենք, որ երբ որ մենք արդեն հունի մեջ ենք, մենք եւ ինքնուրույն կարողանանք այս մեթոդին դիավետել, կգտնվեն ֆինանսական միջոցներ, թե պետական, թե միգուցե մասնավոր, որ մենք կարողանանք այս գործողությունները դնել այն հիմքի վրա, ինչ արկա է արդեն կորոնար պաթոլոգիայում։ Մարտ ամսին 2017 թվականին ես բախտ վիճակվեց միջազգային ծրագրում 1 ամսով լինել այն կլինիկայում, որտեղ աշխատում է Արան։ Դա Ավստրիայի Զալցբուրգ քաղաքի կարելի ասեմ նախորշոր հիվանդանոցային կոմպլեքսն է, այնտեղ մեր հայրենակիցն աշխատում։ Այո, այո, այո։ Մեկ ամսով եղա այնտեղ, ավելի մտերմացան Կարայի հետ, միջև իմ լինելը Արան իր բաժանմունքի վարիչի եւ մեկ բժշկրոջ հետ եղել էր դեկտեմբեր ամսին այստեղ։ Հետագա համագործակցություն տեղի ունեցավ արդեն Ավստրիայում, բավականին հզոր բաժանմունք է կատարում են, կարելի ասել ամբողջ ցավալը անոթային վիրաբուժության, թե բաց, թե այսպիսի փակ միջամտությունների։ Դա մեզ համար մի նշաձող է, որպեսզի կարողանանք հասնել դրան աշխատում ենք, այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում ենք Տեսնենք ինչքանով կստացվի։ Այսինքն, երբ այսօր մեր հայրենակից այստեղ է, նաև դուք ձեր բաժին մեղք ունեք, այո, ճակետավոր։ Դե անքանով մեղք ունենք, որ արան սիրով է համաձայնում գալ, այսինքն հայրենիքում ինքը վաղուց օտար չի զգում, ասեն, որ ինքը բավականին հայրենասեր է։ Ես իրենց տանը եղել եմ, դռնից հենց մտնում ես, պատից կախած է հայոց այբուբենը։ Տանը բոլորը իր երկու դուստրերը, կինն էլ հայ է, կինը բավականին հայեցի, ոչ միայն հայ է ազգությամբ, այլ նաև մտածելակերպով, ապրելակերպով, իր երկու դուստրերն են արտակ համակարգ խոսում են հայերեն, երևի թե ավելի լավ են տեղեկացված հայոց պատմությանը, քան թե ես, այսպես ասեմ։ Այնպես որ դա հայկական ավանդական մի ընտանիք է, օջախ է, որը հիմա բախտի բերմամբ թե ոնց ասեմ, ապրում է Ավստրիայում։ Կինը բժշկուհի է, մի շատ հաճելի ընտանիք։ Իմ մեղքը կանում է այնքանով, որ Արան ինչի ասեցի հայեցի, որովհետև իրանք նույնիսկ Հայաստանում սեփական տուն են ստեղծած, ընդ որում սահմանամերձ շրջանում։ Ինքը Հայաստանի հետ կապը ոչ միայն այսպես բժշկական է, բավականին խորն է, երկարատև։ Մենք միայն մի փոքրիկ օղակ ենք այս վերջում։ Իմ մեղքն կանում է նրանում, որ ինքը բժշկական ուղղությամբ հաճույքով է գալիս Ղարաբաղ, իմանում է, որ այստեղ կա թիմ, որը պատրաստ է իրեն օգնել, պատրաստ է սովորել։ Շեաբերում է Հայաստանի հետ իր կապը եղել է եւ ինչեւ ինձ, եւ ինձից հետո էլ բազմաթիվ կապերում։ Նույնիսկ այսօր դա եմ ուզում ուզում նշեմ, ինքը ժամանել է ոչ թե մենակ, այլ հետը հյուրերել է բերել, որոնք ուղղակի եկել են Արցախին ծանոթանալու, ահա այդպեսի նաև աշխատանք է կատարել։ Դե ինչ հայրենիքն ավելի շատ է հզորանում, երբ մեր հայրենակիցները մեր կողքին են։ Այո, մենք հզոր թուրք ունենք եւ մեր միասնությունը միայն Հայաստանում ապրող հայերով չի համանապակվում, մենք հզոր ենք բոլորով միասին։ Սիրտանոթային հիվանդությունները աշխարհում առաջի տեղն են գրավում եւ իրենց տարածվածությամբ եւ իրենց մահացությունությամբ։ Դեռևս ոչ մի հիվանդություն չի գերազանցել իր այդ ռեկորդը, այսինքն բոլոր տեսակի հիվանդների մեջ տոկոսային հարաբերությամբ սիրտանոթային հիվանդությունների մասնավորապես այս աթերոսկլերոզը, որը դրսերում է սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ, լսում եք ինֆարկտ, իվալ ինսուլտ, դրանք բոլորը այդ խմբի մեջ են մտնում։ Դա մի հիվանդություն է, որը կոչվում է աթերոսկլերոզ, կախված թե որ անոթային ավազանն է ախտահարվում, մեկի մոտ դրսերում է դա ինֆարկտով սրտամկանի մեկի մոտ ինսուլտով նյարդաբանական խնդրով, մյուսի մոտ պերիֆերիկ, ասենք, ողքն է ցավում, հետո արդեն ստիպված կտրում ենք, բավականին մեծ տոկոս են դրան։ Այո, կարելի ասել ինձ դիմող հիվանդների 80%-ը ունեն այս խնդիրը։ Իսկ եթե կատարվի սկրինինգ, լինի պլանային այսպես հետազոտության, բժշկություն եւ այլ, դրա մեծ ուշադրություն գրավի, երևի տոկոսը ավելի մեծ կլինի։ Ցավոք սրտի մեր հիվանդների դիմում են, երբ որ արդեն կլինիկորեն հիվանդությունը լուրջ փուլերի է հասած լինում լավ կներ, որ մինչև այդ հիվանդները հետազոտվեին, չհասնեին այս մակարդակին, դե դա էլ առողջապահության կազմակերպման խնդիրներից մեկն է, ինձ թվում է դա էլ կներ ժամանակին։ Ես սովորել եմ Երևանի Հրթարերացանման պետական բժշկական համալսարանը, այնուհետև կլինիկական օրդինատորան անցել եմ Մոսկվայի Բակուլևի անվան սիրտանոթային վիրաբուժության կենտրոնում եւ ստացել եմ ռենտգեն էնդովասկուլար վիրաբույժի մասնագիտություն։ 1 տարի աշխատում եմ Արցախում անգիոգրաֆիայի բաժանում որպես ինվազիվ սիրտաբան։ Նախ ասեմ, որ շատ հաճելի համագործակցություն է, արդեն երկրորդ անգամ, առաջինը ինչպես նշեցին բոլոր գոլեգաները, եղել է 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Այն ժամանակ Արայետ միասին կատարվել է բավականին թվով ռենտգեն էնդովասկուլար միջամտություններ ստորին վերջույթների զարգերակային ավազաններում եւ այս անգամ նույնպես քիչ ավելի կազմակերպված, քիչ ավելի վերությունները ճշտված հստակ ավելի պատկերացմամբ, թե ինչ ենք անելու, այս անգամ եւս հավաքվել ենք այստեղ արայի գլխավորությամբ, որ เป զի նույնպես կատարենք տվյալ միջամտությունները։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր աթերոսկլերոզի երևույթներին, ապա դա մուլտիֆոկալ բնույթ ունի եւ ցանկացած ավազանում առաջացած աթերոսկլերոզիկ խնդիրը բերում է այս կամ այն պաթոլոգիայի ներկայումս Ղարաբաղում միջամտություններ զարգերակների վրա կատարվում է միայն կորոնար, այսինքն սրտի զարգերակների վրա, կատարվում է մեր բաժանմունքում եւ փորձում ենք նաեւ այսպես ասած ավելի տարածվել, այսինքն չսահմանափակվել մենակ սրտի զարգերակներով, այլ նաեւ անցնել ուրիշ անոթային ավազանների, փորձելով հասնել մաքսիմում էֆեկտին։